Eżis semmija ta' Radio Kottonet, nilqakom għat-tielet episodju mis-sensiela li tant qed tinżel tajjeb magħkom iġġib l-isem tal-Aġenzija. Dawk kollha li bdew din is-sensiela mill-bidu tagħha, hekk hu, ġimagħtejn ilu, jafu li din is-sensiela ddur ma' tliet karattri ta' rwol importanti li ġiebu l-isem ta' Max, Serena u Carrie li jaħdmu fl-istess aġenzija tal-atturi. U flimkien magħhom tingħaqad Rosina Stellina Aquilina li hija news announcer fuq Radio Kottonet. Immissa ħalliena minn dawn id-dettalji kollha. Xogħli huwa li nfakkarkom minn xiex għaddew dawn l-erba' karattri fl-ewwel żewġ episodji minn din is-sensiela. Minar l-ebda dewmin, naddu għal ftit siltiet mill-episodji tal-passat. Illum għandha tibda waħda ġdida magħna hawnx. Iva, ħa naraw x'issarraf. Ser nispiċċa tajjeb ma' żewġ nisa? Nispera li ma tkun xi waħda ċassa. Nispera li din mhux xi oħra li dejjem teqfil għal karozza u minn flok għal waħda jkolli natti għal tnejn ma' mismanduka. Ħatibda d-daħħa inda l-għodu u x'jaqaw, għax m'għandix aptitek ta' bżiet għandi koċċin kwitu problemi ma' xiex nħabbat rasi. Bdejna jekk alla jrid dal-għodu. Min hemm jgħaddi? Yes, x'għandek bżonn please, sinjura? Sinjorina jekk jogħġbok. Skużani, fiex nistgħu naqduk, sinjorina? Hawnhekk l-Actors Talent Agency? Le qalbi, iċ-ċimiterju, għax tant kemm hawn dwejaq li qisna ċimiterju hawn. Fiex nistgħu naqduk, sinjura, eh, rid ngħid sinjorina. Qaluli biex nitla' hawn. Min? L-aljeni? Le, għadni qatt ma ltqajt magħhom dawk. Nixtieq xi darba ta', imma fil-ħajja ma jistax ikollok kull ma tixtieq veru, hekk jgħid Dunanġ fil-quddies tal-Ħadd. Jgħidilna biex fil-ħajja nkunu paċenzjużi, nistennew biex nitennew, u dak li m'għandniex illum jista' jkollna għada. Ara Sinjorina ċċasata bil-beraq, jien ma jinteressanix minn dak li jgħidu nantx, lin għidilna x'għandek bżonn, għax għandna x'nagħmlu hawn, u f'ġieħ kemm hemm siġar il-buskett tgħidilna min qalek biex tiġi hawn. Tali tisi! Issa qed nifhem, jiġifieri inti ġdida hux? Allura jien xogħli x'se jkun? U tgħid mhux tidderieġi l-films? Serraħ rasek Kerry, u stok mat-telefon inti. Tirrispondi l-kols u tieħu nota ta' dak li jgħidulek il-klijenti. Isimgħu, insibilkom toilet hawn? Toilets? Toilets x'inhuma? Possibbli ma taf x'inhuma toilets? Toilet huwa dak il-post fejn taqdi l-bżonnijiet tiegħek. Possibbli int qatt ma kellek bżonn taqdi l-bżonnijiet tiegħek? Int għal dak il-post fejn ikun hemm is-sink, ix-shower u affarijiet bħal dawn qed tgħid? Iva, dak hu. Mela għid li powder room lili ruħi qalbi, ta' żgur li għandna. Mela ma tafx illum il-ġurnata bliġi rrid ikollok powder room, sew jekk uffiċċju kif ukoll jekk il-ħanut. Ara, oħroġ minn dan l-uffiċċju, dur lejn il-lemin tiegħek, imbagħad inżel tliet tarġiet, erġa' dur fuq ix-xellug u ssib il-lift. Idħol fil-lift, agħfas in-numru tlieta u kif tasal, itla' tliet tarġiet oħra, dur fuq ix-xellug u hemmhekk issib it-toilets. Intom x'jisimkom? Jiena Serenata, imma kulħadd Serena jgħajjatli. Tħobbu l-baħar mela? Xi jġegħlek taħseb hekk? La semmewk Serena, Serena mhux dik li tgħum taħt il-baħar. Biex qed titħaq int, ħa naraw la tgħidilha ismek kemm ser nitku aktar? Mela x'ismek? Max jisimni. Ija rax kombinazzjoni, il-kelb ta' ommi jismu hekk. Eh, itħaq, itħaq, laġitak id-daqqa, itħaq. Hello! Terry Gold down, kif nista' ngħinkom? Hello! Hello! Hello! X'ġara ker? Għata min kien? Għala? Ħaseb li qabad ma talbu tirqal, ma nafx għala. Max, għid li ħaġa, daw l-affarijiet li għinna biss jiġru għajt. X'kien għadha ma ġietx Keri? Mhux soltu tagħha? Serraħ rasek għax ġiet, isfel qiegħda titkellem ma' receptionist. Rajta jienu dieħla u tgħidx kemm rid nidħaq imma ma stajtx. Għalfejn? Issa la tidħol fl-uffiċċju tara bajnejk. Għandha l-qalzi tqisa ħa taqsa mhix mara bih għax tajx kemm hu qasir. U ejja ta' ġibhomx ta'. Bis-serjetà kollha ta' tant kemm hu qasir li l-qalzi tu żarbun qishom miġġildin minn xulxin tant kemm il-qalzi tu għal bot miż-żarbun. Il-bambin jibatilna tajba, daħlet jekk Alla jrid. Bonġu Kerry! Bonġu Serena, bonġu Max! Bonġu Kerry, sibnik mhux ġejja? Ma niġejx, ara naqra kemm ħelu dan ukoll. Thanks Kerry, naprezza li qed li ħelu. Kemm ħelu dan ukoll, jien ma niġix għax-xogħol, ma tarax, mela ma tafx li x-xogħol sal-mura tal-ġisem, Hekk jgħid Dunant fil-prietka tal-Ħadd. Bla dubju ta' xejn, naf li int tħobb taħdem ħafna, imma rajnik domt inkwetajna li seta' ġralek xi ħaġa. Jien u dieħla smajt lil xi ħadd jitkellem fuqek. Fuqi? Min tkellem fuqi? Jaqgħu xi ġuvni bajn neħblu u xagħru safra, twil sitt piedi u jilbes tad-ditta, Dak hu, kif kont taf? Wajma, hemm bżonn tkun xi ġenju biex kont taf. Ili narah inemmis li kull meta nkun dieħla x-xogħol, għax dak jaħdem fl-uffiċċju ta' faċċata tagħna. Allura x'qal fuqi? Jaqaw smajtu jgħid kemm jixxaqli dan id-dublett li liebsa? Le. Jaqaw smajtu jgħid kemm għandi għajnejha sbieħ mela? F'dak il-każ għidli ta' toqgħodx tistħi. Anyways, imdarija dan it-tip ta' diskors minn għand il-ġuventur jiena. Le ta, mhux hekk qal. Mela x'qal? Għal, għal, għal. Ija, jaqlaħħa kerja xatter taqli l-istonku bil-kurzita. Għal, għalli bil-makeup li għandek ma' uċek isek pittura ta' Caravaggio. Xira iġi li bħal dawk it-tlieta jaħtfuni. U għajma, issa ma tarax. Eh, intaf? Kollox possibbli. U issa ma tarax li ser jaħtfu lil xi ħadd bħalhom dawk? Kerry, x'ġara lek x'int kwieta? Din x'ġara għala? Tgħidlix li xi għalijena u ma nafux xi ħadet għalijawx. Ker, iba iqaf naqra. Iqaf naqra, ser tgħidilna x'ġara għalek. Għax fil-bulettin tal-aħbarijiet semmew l fadel Albert Mifsud u qalu li sejra l-missjoni. Ew, b'daqsek? Dak kont noħroġ miegħu qabel jien. Kont toħroġ miegħu. U kellna post flimkien ukoll. Kellkom post ukoll flimkien? U konna wasalna biex niżżewġu wkoll. Kontu wasaltu biex tiżżewġu? Imma x'ġara? Għalfejn ma żżewġtux? Għax kellna l-madum tal-post jiċċaqlaq. U allura jien iddeċidejt biex nipposponu d-data ta' żwieġ sakemm jirranġawna l-madum. U ħalih? Mhux eżatt, għax damu sakemm irranġawulna l-madum. U reġa' bdielu għax ġitu l-ħajra biex jidħol qassis. Rajtom bil-ħaq serena, semmawna fuq l-aħbarijiet. Mhux ovvja li jsemmuna, żewġ ħaddiema bħalna? Min jaf min ser joħodha l-kariga ta' Miss Manduka meta tirreżenja, jekk mhux int jew jien? U Għajma, Mhux ovvja li jien? Kif taf? Tgħidlix li hemm il-flus imdaħħlin fin-nofs hux? M'hemm xejn imdaħħal fin-nofs serraħ rasek. Imma jien xogħli nafu iktar minnek għax jien ili naħdem f'da x-xogħol tmien snin u int ħamsa. U anyway, ma naħsibx li int toqgħodlok pożizzjoni bħal dik. Miss Manduka tkun ilha hawnhekk mis-seba' ta' filgħodu. B'daqshekk? B'daqshekk. Intara bitqila biex tiġi fit-tmien jaħseb u ara kieku kellek tiġi ta' kuljum fis-seba'. Hello. Għidli Tina. Ok, għidila li ġej. Xriedet din issa, kemm iksir id-devozzjoni ħej? Trid kellimni Miss Manduka, ħa naraw x'inhu ġej. Fuq ix? U sejna fuq ix. Ara nisejjer ħa naraw x'inhu ġej. Tejl qalbi se tkellmu fuq il-promotion. Kif taf? Għax jien Ġurdin Xieh arani sejra nissemma. Emmek għad kif smajtu siltiet mill-ewwel żewġ episodji li għaddew. Min għall ebda dawmin għax naf li intom fuq ixwik biex tisimgħu iktar u iktar stejjer minn dawn il-karattri. Natu bidu għat-tielet episodju minn din is-sensiela. Hello? Talent Actors Agency? Lesten, Agency Actors Talent? Jew le, mhux hekk lanqas. Iva senjur inti ġibtni fija, l-actors tal-intagency hawn, mhux dejjem toħroġ li tajba mal-ewwel. Eh, Iva, qed titkellem miegħi. Skużi? Min jien? Taf li nsejt. Le sten ftakart, jiena Kerry. Kerry gold hawnhekk, x'għandek bżonn? Min? Angelina Holi? Angelina Joliet? Le ta' ma nafx mini. Lil min trid tkellem? Bħalissa ħadd minnhom ma hawn, la Max u lanqas Serena. Iċċempillhom iktar tard mela? Ok, mister, ngħidilhom la jidħlu. Bye, bye. Din Angelina Ġoli mini qatt ma smajt biha. Uff x'nervi, ma stajx nisma' xi bdew jgħidu Max u Miss Manduka. Naħseb l-uffiċċju ta' Miss Manduka soundproof. Int mex li fuq il-promotion ridet kelmu? Imma suspetti biss għandi, minix ċerta, melet taħsibni Sabrina the Teenage Witch li li jew, dik tpetpet għajnejha u tkun taf kollox. Din mini? Qatt ma smajt biha. Ħadd, insa, aħjar hekk. Ħajma fl-aħħar ħadit li rasi u tejt u tejt u tejt. X'riedet mismanduka? U le xejn speċjali, Tagħtix każ, xejn ta' barra minn hawn. Hija rem, ara tgħidilna ta' ma nafx kien għax inti s-soltu lsinek itwal minn saqajk. Isma' min qed jitkellem, dik li minn ilsienha tista' tfassal tapit u purtiera għall-gallarija. Daqt inkissru dan it-telfon, dejjem idoqq, x'nervi! Hello! Għidli Tina! Iva hawn qiegħda ħdejja. Okej, issa ngħidilha, ħalli fidi. X'riedet din issa? Miss Manduka trid tkellmek issa fl-uffiċċju. X'inqalala mela? Forsi fuq il-promotion. Promotion? Xejn, ninsa, u int Kerry tgħallem tikxifx kollox għax jien jekk minn ilsieni għandi mnejn nagħmel tapit u purtiera, int għandek imnejn tfassal bed spread sħiħa. Arani sejra ħa naraw xi trid din dalgħodu. Tiħux għalija ta' Kerry, dik minna hekk. Le, tinkwita xejn, Max, drajta issa. Allura, Kerry, x'kienet dik tal-promotion li kont sertejt waqfitek serena? U le, xejn toqgħodx tinkwita, Max. Ma trix xejdli ker? Mhux ma rridx ngħidlek, imma jekk issir taf serena, taqtali rasi barra. Mela qed taħsibna li għadna fi żmien il-giljottina jew ġejja b'taqtalek rasek. U serena m'għandix għalfejn tkun taf. Jien mhux ser ngħidilha. Għax Serena qed taħseb li Miss Manduka ser tagħti l-promotion lilek u qed tejra lik għax hi tixtieq li l-pożizzjoni ta' Miss Manduka teħodha hi u mhux int. U issa meta bagħtet għalik Miss Manduka bdiet taħseb li bagħtet għalik biex tkellmek fuq il-promotion u ġiet tissemma wkoll. X'għamlet? Rajta ja Ġurdin Xeħli ġiet tissemma. Sewwa ngħid jien li dik il-mara dak li tkun trid tieħdu ikunu x'ikunu l-konsegwenzi. Imma int eżattament, Miss Manduka, x'ridit hekk? Ara, ħanfemek kollox mill-bidu. Tlett ijiem oħra Seren għandha l-birthday u bħala rigal minn għand Miss Manduka din il-ġimgħa ser jibda l-ġbid ta' film ġdid li ser jieħu sehem fih Leonardo DiCaprio ġewwa l-Amerika. U Miss Manduka ser tibgħat lil Seren hemmhekk flimkien mal-crew u l-atturi għal ġimgħa sħiħa sabiex tgħinhom f'dak kollu li jkollhom bżonn. Serena ilha tistenniha opportunità bħal din u allura Miss Manduka issa ħasbet li tikkuntentha. Allura għalfejn bagħtet għalik biex tkellmek? Int m'intix serena? U ma rridx inkun. Bagħtet għalija biex tar jekk kienux lest li għal din il-ġimgħa nagħmel xogħol serena wkoll fl-uffiċċju. Taf int, sakemm serena tkun l-Amerika hux. U jien aċċettajt. Għax għalkemm serena għandha ħafna difetti u fuq ruħha żejjed, imma xorta nistma ta' ħabiba tiegħi. Taf li qed nistħajlek dunanġ fil-prietka tal-ħadd. Ħallik minn dunanġ Kerry, kun nifs li tieħu trid issemmiħ. Allura issa Miss Manduka bagħtet għal Serena biex ittija l-aħbar. Iva, u għalhekk meta staqsietni mettilha xejn, ħalli toħodha b'sorpriża. Wasalt Serena. Meta tilqa' lejn l-Amerika? Mela taf din diġà kemm jassu malaj l-aħbarijiet hawn ġew. Qedtilha jien hux, hi parti minn dan l-uffiċċju u għalhekk għandha dritt tkun taf. Mela la trid tkun taf għażiża Kerry, lejn l-Amerika ser nitlaq għada filgħodu u għandi ġimgħa sħiħa hemmhekk. Max, għidtlek Miss Manduka, xogħolok issu huwa li ċċempel l-ajruport u taqtagħli biljett tal-għada. Ħalli f'idi. Ara ma tinsiex! Għax jekk ittellifni ċans bħal dan, ħażin tispiċċa. Jien għalissa ser nitlaq lejn id-dar ħa mmur nippakkja. Taf int hux, se jkun hemm ħafna rjus kbar, irrid nara xi ħwejjeġ ser nieħu, taf int hux, irrid nimpressjona. Nista' nimmaġina. Isma' Max, għax kont qed naħseb, trid illejla tiġi s'għandi? Niġi s'għandek? Għalfejn? Insajru xi ħaġa tajba, nieħdu naqra nbid, taf intux, niċċelebraw il-birthday tiegħi għax issa din is-sena mhux se nkun hawn għall-birthday. Kif tgħidli nagħmlu? Tajjeb, mel issa jien ħa mur nipprepara kollox għal għada u jekk tiġi wara x-xogħol tajjeb ħafna għax inkun ilħaqt lestejt kollox. X'se ssajjar tajjeb? Sorpriża, biex inpattilek talli metlix li Miss Manduka kienet ser tibgħatni ġimgħa l-Amerika. Jasilġa li daqt id-dub. Arani sejra mela. Bye, Kerry! Bye, Serena! Hu gost! Thanks, Kerry die, din opportunità biex hopefully nkun nista' nistrieħ. U sserraħ. Kerry, tagħmilli pjaċir? Anka tnejn? Wasal li ħin biex nħu l-kafe, għax dak mingħajru ma noqgħodx jien. Tidher li tħobbu ħafna l-kafe. Tridx tmur, ma ngħix mingħajru dak. Ser tgħidli x'inhu l-pjaċir li tridni nagħmillek? Ara, ċempel l-airport ta' Malta u waqta' biljett għal Serena, għall-Amerika fhimtni? Għidilhom li għada trid titlaq jiġifieri l-biljett għal għada trid taqtgħu fhimtni? Ħalli f'idi. Jien daqt nerġa' niġi, sadanittant ilħaq ċempel. Hello, hemmhekk l-ajruport? Biex naqta' biljett jekk jogħġbok. Biljett għal Serena mifsud jekk jogħġbok. Skużi? Destinazzjoni? Din xi tkun? Eh, l-post fejn trid tmur jiġifieri fimtek sewwa? Issa sew, fej għal dak bħalissa? Eh, iva ftakart, l-Afrika. Biljett tal Serena mifsud għall-Afrika. Hemm xi titjiriet għal għada filgħodu? Tajjeb, tajjeb. Id-dettalji ta' Serena? Ok, ħanfittex waħda l-karti u ngħidhomlok ta'. Hekk hux, issirna nafu lil xulxin. Ifhem, jien mill-ewwel darba li rajtek, indunajt li jenu int konna ser niklikjaw flimkien. Mela bħali għax jinek sibt ukoll. Great minds tinkelajk, mhux hekk jgħidu? Għadek metlix jekk mhux se timmissjani jew li għada. Serena, jien ma ninqalax għal din it-tip ta' diskors, nibda nistħajjin niqis niqgħad f'xi film ta' Walt Disney. Isma, Għax isset niftakar, tajtu l-biljett tux? E, iva, għatatu keri, għada trid tkun l-airport fis-seba ta' filgħodu għax fid-disa titlaq it-titjira. Ej għal darba, għamlet xi ħaġa sura dik. Serena, għar kif titkellem fuq keri? Ija rem xaqbes għalli għal maċawmen. Kemm iddejjaqni meta titkellem fil-vojt, veru ta? Ej, iva, indejqek, ibada pil-posta ta, nirtira l-kummenti kollha sbieħ li għad fuqek. Anke jien, nirtira dak li jett. Veru li minn xħin rajtek ma waqafx naħseb fik. Immem minni qed nagħmel minn kollox biex nipprova ninsik. Ej, Iva, u għandek kun taf li mhux int biss taħseb fija, imma anke jien kull meta nkun iżżu. Ħara nitlaqt għax ma nifilħekx iżjed. Rajtu, tela u hej, tibżax ta' din mhux se tiqaf hawn, ħana sal lura from America u hekk u jien inqedu f'postu lil dak, you'll just wait and see. Bonġu Max, bħalissa naħseb Serena waslet biex titlaq. Bonġu Kerry, tini nifs dal-ħodu. Naħseb jien, fid-disa kella titlaq. Kif mortu l-biraħ? Il-biraħ, Ma kellekx tmur għandha? Tfakkarnix, iġġilidna. Iġġilidtu fuq ix? Hello, Actors Talent Agency hawn, Max speaking. X'Max Max? Serena? Eh, mela min tridni nkun? Għadek Malta? U hawn ser nqpa' mid-dehra? Għalfejn? Għax l-għarfa ta' Kerry, dik li jien tant afda fiha, flok għetet il-biljett għall-Amerika għetet il-biljett għall-Afrika. Hemmhekk għadna kif assistejna għat-tielet episodju mis-sensiela L-Aġenzija. Nisperaw li joġobkom. Biss issa bħalma drajtuna Nagħmlu dawk id-daqsxejn mumenti komiċi waqt li nkunu qegħdin nirrekordjaw dawn it-tip ta' episodji. X'jiġri meta xi ħadd waqt li jkun qiegħed jirrekordja tibda tgorlu żaqqu bil-ġuħ. Ħa naraw daqsxejn. Hello. Charlene terġa' tibda tina il-problemi bid-djalett. Purtiera jew pultiera. Ħa naraw daqsxejn. U int, Kerry, tallem tikxifx kollox għax jekk jien minn insieni għandi mnejn għamel tapit u pultiera, Int għandek imnejn tfassal best press sħiħa. Wara ċertu ħin nirrekordjaw u kol nkunu għajjena u ma trid xejn biex jibda jeħlilna xi daqsxejn il-sinna bħal maġra li jien fit-tielet episodju waqt din is-sensiela. U Miss Manduka ser tibgħat lil Seren hemmhekk flimkien mal-kru u l-atturi għal ġimgħa sħiħa sabiex tgħinu f'dak kollhom li jkollu. U Miss Manduka ser tibgħat. U Miss Manduka se. U bħalma ġara lili, ġara lil Charlene ukoll. Arani sejla mera. Waqt dan l-episodju, kellna nieqfu ħin minnhom nirrikordjaw għax xi ħadd beda jdaħħaq lil ġenis. Ħa nisimgħu daqsxejn dan l-iżbal flimkien. Ħa naraw eżatt x'kien l-iżball. Jafu li f'din is-sensiela ddur ma' tliet karattri taw rol importanti. Jafu li f'din is-sensiela ddur ma' tliet karattri tar Jafu li din is-sensiela ddur ma' tliet karattri tar rwol importanti. Tajba kienet din hux U isimgħu l-aħħar żball tal-lum. Araw kif irnexxielu Michael jħawwad din is-sentenza ta' taħt fuq. Nilqagħkom għat-tielet episodju mis-sensiela Tant Qed Tinżel Magħkom Tajjeb. Qed Tinżel Tajjeb Magħkom.